dra dit vir om twee kilometer. Gee aan om wat iets van jou vrouw, en moet om wat van jou wil leen, nie afwijs nie. Jylle het gehoor dat daar gesê is, je naaste moet jy lief hee en jou vijand moet jy haat. Maar ik sê vir jylle, jylle moet jylle vijanden lief hee, en jylle moet bid vir die wat vir jylle vervolg, zodat jylle kinders kan wees van jylle vader in die hemel. Hij laat immer sy son opkom oor slechtes en goeies, en hij laat reën oor die wat recht doen en oor die wat verkeerd doen. As jylle net die lief het wat vir jylle lief het, wat er loon kan jylle dan nog verwacht. Maak die tollenaars nie ook maar net so nie, en as jylle net jylle broers groet, wat doen jylle meer als ander. Maak die heidene nie ook maar net so nie, wees jylle dan volmaak soos jylle hemelse vader volmaak is.